Rusijos imperija 20-ojo amžiaus e, pradžioje Europos sąlygomis buvo kažkoks labai keistas muziejinis eksponatas. Visiška arhaika. Kažkas tokio iš 15 ar 14 amžiaus stebuklo dėka išlikęs e, šiaurinėje e, ir vidurio Europoje. Ir dar daugiau, tas dinozauras politinis, na, absoliutistinė, religinė, absoliutistinė, luominė monarchija. Tas dinozauras ir keistis, revoliucionuoti nenorėjo. Caras, e, visa jo aplinka buvo įsikabinę į e, caro mm, valdžios neribojimo, nežabotos valdžios išsaugojimą Na ir, ir laikėsi iki pat galo nuolaidas, kurias e, padarė penktų metų revoliucijos metu. Realiai jos e, buvo to pačio caro sėkmingai boikotuojamos ir prie jokių rimtesnių permainų ir, ir judėjimo link konstitucinės monarchijos postumių nebuvo. Dar reikėtų paminėti, kad, na tai buvo už Rusiją prastesnis atvejis, tai Osmanų imperija. Bet Osmanų imperija jau jauna turkių judėjimas. Jau konstitucija buvo priėmė, tiesa, sultonas ją atšaukė ir, ir vėliau prireikė ten garsios e, jauna turkių, na, tokios karinės revoliucijos ar perversmo. Sultono valdžia pribojo taip, kad jisai tik savo haremą ir savo virtuvėje galėjo pasireikšti. Viską valdė E, tokie veikėjai kaip Enver Paša ar Kemalis Atatiurkas būsimas. Na, žmonės iš kariuomenės su europiniu e, vienokio ir kitokio išsilavinimu, su kažkokiu klaikiu įvairiausių europinių ideologinių mišinių ir kratinių savo galvoje, bet nusiteikia nacionalistiškai, nusiteikia sukurti modernę, modernizuotą, europeizuotą Turkiją. Na, kaip tai pasisekė, čia, taip sakant, dabar galime pažiūrėti kas ten Turkijoje darosi, e, bet e, net ir tai palyginus su, su, su Rusijos imperija atrodė viskas žymiai perspektyviau, jeigu ne geriau. E, na, o Rusija buvo kaip Rusija. Ir vienas iš tų savotiškų nirių palikimų buvo jos civilizacinis atsilikimas – jau čia kalba eina ne apie kokį nors ten tokį, kad, na, skurdesni, blogesnis klimatas, mažiau išvystyta industrija. Ne, tiesiog. Tai reikėjo kirsti sieną ir pamatyti, kaip gyvena Prūsija, grįžti atgal į Rusiją, pažiūrėti Rusijos miestelius ir, ir, ir turbūt apsiverkti. E, autoriteto, ypač šitų vakarinių pakraščių, gyventojams Rusijos e, imperija, uh, neturėjo. Net apsilankimas e, kokiam Sankt Peterburgė jokio ten ypatingo įspūdžio nepalikdavo. Na, negalėjo Sankt Peterburgas e, lygintis nei su Londonu, nei, nei, nei su Berlynu, nei su Paryžium. Gal su e, kokią vieną, bet ir tai dar vieną laimėtų tokį palyginimą. Taip, jisai kaip architektūros paminklas ir dabar stovi, ir dabar gražus, bet visa kita buvo gana klaiku. Didelis skurdas, antisanitarija, atsilikimas. Na, įsivaizduoti, kad, kad Rusija būtų tokia patraukli, kad ją kas nors e, verštosi e, kaip migrantai, tai tas pats e, kaip įsivaizduoti, kad dabar kokių nors masinė migracija į Rusiją. Ji vyksta, vyksta, taip, bet iš tokių ohoho, kokių valstybių kaip Turkmenistanas, Tadžikistanas ir, ir, ir, ir panašios. Tai tokia migracija vyko ir į Rusiją, sakykime, kinai kėlėsi, korejiečių labai daug buvo. O tuo tarpu mm, iš Europos, na, nebent koks verslininkas, nebent kok, koks e, kapitalistas tam bus, tokie važiuodavo, tik tai to migracija ypač masinė nepavadinsi. Na, prie to dargi, pamiršau paminėti, o reikėtų, luomai tai luomai, dvarininkų luomas, valdantis, jį privalėjo visi gerbti, e, visi prieš jį lankstytis. Ten susiklosti Rusijos visuomenė tokia keista žeminimo sistema, kuomet žmogaus e, vaidmuo visuomenė priklausė ne nuo jo nuopelnų, ne nuo jo charakterio, net ne nuo jo turto, o nuo jo luomo ir dar daugiau. Petras I įvedė 14 rangų dvarininkų tarpe. E, visi valdininkai, visi kariškiai tiesiog, na, o tuo pačiu ir jų šeimos beje buvo suskirstytos pagal tuos rangus. E, ir teoriškai atrodė, kad bet kuris laisvas žmogus, pradėjęs valstybės e, tarnybą, jisai gali išsitarnauti nuo to e, kolegijos e, registratoriaus iki, na, kolegijos gal, gal asesoriaus, iki kokio septinto, aštunto rango. Bet buvo Mm, viena problema. Jeigu tu nebuvai dvarininko sunum, neturėjai dvarininko titulą, tai tu pradėdavai tarnauti nuo žemiausio rango. Tuo tarpu dvarininko sunus gimnaziją baigęs, jis automatiškai pradėdavo nuo, nuo vidurinio mm, rango savo tarnybą. Vėliau už ištarnautus dešimtmečius ten po, po vieną rangą pridėdavo, tokių, kad labai jau ten iškiltų iki, iki šešto rango e, nebūdavo. Bet kiekvienam rangui, gal 20 amžiui tai jau taip nesimatė, bet 19, ypač pirmoji pusė, ypač vidury, tai kiek, kiekvieno rango atstovo reikėjo kreipti specialių nustatytų terminų. Kuo aukštesnis rangas, tu, tuo jį reikia praleisti valstybinėse visokiose įstaigose, sakykime, tam pačiam pašte važiuojant praleisti pro duris, kreiptis tėvavarčiu. Tuo tarpu tas, jis gali būti 18 metų snarglius, ten nieko nesugebantis visiškas e, kvailys, bet jis e, prieš jį reikės kaleklopšiauti kokiam nors e, pirkliui milijonieriui, kuris galbūt baigęs vakarų Europoje universitetą. Reikės kreiptis tėvavardžio, jis tave vardu, reiks praleidinėti pro duris, apie kažkokias vedybas ten jūsų vaikų net šnekų nėra. Kas tu toks? Tavo rangas koks? Joks? Pirklys? Na, tai duok dievę pirmos gildijos, tai bent turtingas. Bet kas iš to, kad tu turtingas, tu dvarininkų luomo ir, ir, ir tų rangų sistemoje esi niekas. Dvarininko rangą buvo galima įgyti paveldint, na tai bajorijėlis Lietuvos tiesa ne visa, nes e, kai prijungė Lietuvą, kai rado Žemaitiją tuo 130 tūkstančių šlėktų, tai caro valdžia ėmė, ėmėsi priemonių, kad e, bajorų kiekį mažinti ir mažinti labai drastiškai e, administraciniam priemonėm, nugrūdo juos į valstiečius arba į miestiečius, arba ten buvo dar toks obuvatelių sluoksnis – Na, kaip ir, ačiū Dievui, laisvi žmonės, bet ne, ne, ne dvarininkai. Dalis, kai kurie sugebėjo vėliau atsiteisti to savo dvarininkystės, kiti nesugebėjo ir, ir prasmės nematė. Šlėkto žlugimas buvo taip Lietuvoje 19 amžiai skandalingas, staigus, greitas, atvedantis iš dalies, į dalies buvusių bajorų degradavimą, na, garsų iš šunbajorių. Mm, bajoro kolicų, ten tų kaimų fenomeną. Iš jų jau 19 amžiaus mm, pabaigoje valstiečiai juokėsi, mm, nie, niekais laikė. Kita dalis, na, susiliejo su miesto, miestelio gyventojais, įgyjo kokias nors profesijas. Bet savęs nebelaikė jokiais nei dvarininkais, nei bajorais. Tokie nusiteikę buvo daugiau save skaityti, sakykime, inteligentais. Na ir tik nedidelė dalis iš tiesų buvo ir bajorai, ir dvarninkai turėjo bent kokį nors e, dvarą. E, be paveldėjimo dvarininkas galėjo būti išsitarnautas, tai va, valstybės tarnybai. Jeigu tave priėmė, jeigu katalikas tavęs nepriėmė, galėjai gauti dvarininkystę už kokius nors žygdarbius karinius ypač. E, galėjai gauti, jeigu labai jau ten įtikai kažkaip caro valdžiai. Buvo dar e, vienas kelias, tai edukacinis. Visi, kas baigdavo universitetą, su diplomu gaudavo ir e, tiesą nepaveldimo, tik asmeninę dvarininkystę. Iki gyvos galvos dvarininkas. Kad dvarininkų nedidėtų, Rusijos imperija visai logiškai nusprendė, kad net čia ko universitetus visų pirma nėra reikalo daug jų prikurti. Antra, nėra čia ko visus juos priminėti neaiškus valstiečius. O kad nepriminėtų universitetus, dar geriau nepriminėti gimnazijas. Ta, ta apgailėtina Rusijos švietimo sistema, kai ten 7 procentai pradinėse mokosi, o gimnazijose iš viso kažkokia išimtis. Arba labai turtingi, arba labai protingi, o daugumai nepasiekiama pramoga ir prabanga. Ji buvo ir to nulemta. Susiaurinti kelius, kad e, išsilavinę žmonės e, netaptų dvarininkais. Na, galima sakyti, tas pavyko. Labai netgi pavyko. O kad neatsirastų gudragalvių, kurie išvažiuoja į užsienį, baigia gimnazijas ir, ir universitetus ir grįžta, tai Rusijos imperijai su retom išimtim tik tai pripažindavo užsienį baig, e, universitetus ar aukštasias baigusių diplomus. Būk tu ten kuo nori, Harvardą, Oksfordą, Kembridžą baigęs, e, Sarboną, ar, ar, na, lietuvė mėgo Freiburgo universitetą, ar Friburgo turbūt reikėtų sakyti ar Fribūrą, e, Vokietijos ir Šveicarijos pasienį. Ten net anegdotas buvo toks, kad traukinys sustoja ir, ir skelbė, kad štai stovės mūsų traukinys pusę valandos, prašome lietuvius spėti nubėgti į universitetą, pasiimti savo filosofijos doktorų diplomus. Na, taip, filosofiją ten lietuviai studijuodavo, kažkaip mielai ten tuos diplomus jam išdavinėdavo, teologiją studijuodavo. Na, tiek to. E, Rusija grįžus tuos diplomus galėjo prisikalti vienim prie sienos, e, nieko jie čia niekam ypatingai nereiškia. E, na ir Kasgi tokioji įdomioji visuomeniai formavosi? Formavosi žeminimo ir, ir to, ką vėliau sovietinė armija mm, atsiradęs terminas dėdovšino sistema. Tai yra toks, toks na, kad atsirado literatūrai rusiškas chamizmas kuomet reikia, nereikia, jeigu tu neaukš, nesi aukštesnis, į tave kreipsis kaip, kaip nežinia ką. Mm, nu, taip ir buvo. Ta rangų sistema jį net dvarininkų tarpę vedė prie, prie va, tokių, kaip čia pasakius, vienu laipteliu aukščiau tik tai toj rangų sistema ir visus žemesnius tu gali ten vos ne, ne keiksmažodžiais siuntinėti. Jie negali, ne, neturi teisės tau prieštarauti ar tave įžeisti. Įžeis? Įžeis? tuomet jau tai bus baisus nusikaltimas, tavo garbės pažeminimas, baudžiamas nusikaltimas, taip, kalins. Mm, vėl su tom savo 8, 5 ar 10 metų katorgos Sibirė gali baigtis. Terorizmas toks savotiškas dvarininkų luomo terorizavimas, bet terorizavimas ne tik kad valstiečių, miestiečių, pirklių, bet dar ir savam tarpe tas susiskaldimas buvo labai ryškus. Lietuvių kilimas tais e, rangų laipteliais niekada netraukė, niekas čia nesigyrė, kad jis va čia įsitarnavo ir neišsitarnavo. Tiesiog priėmė kaip, kaip duotybę. Tai būti dvarininku buvo nepaprastai gera, ypač jeigu kilęs iš valstiečių, vien dėl to, kad prieš tave negalėjo naudoti prastinio policinio smurto, kurį naudoja prieš valstiečius. Iki trečių metų Rusijoje kūno bausmės egzistavo. Iki šeštų ten galėjo kalinius dar, dar kankinti. Mm, na, ne ne viduramžių e, priemonėm, bet galėjo. Ten kokiam silkiam vien tik maitinti ir vandens neduoti, su grandinėm sukaustyti sunkiom, įkišti ten e, su griežta priežiūra, kai visą laiką tau už nugaros stovi sargybinis, ką tu bedarytum. Ir, ir taip toliau ir panašiai. Mm, priemonių e, buvo. Na ir šita tokia sistema, ji dar buvo tokia vyšnią ant žeminimo torto. Tai moterų teisės. Tai apie moterų teises galima pasakyti, kad jų faktiškai nebuvo. Turėjo vieną teisę e, iš esmės atsisakyti iš e, tekėti už tėvų siūlom, siūlomo jaunikę. E, nuotakų nepardavinėjo, taip kaip kokiam nors ten šariato um, statymo veikiamam islamo pasaulyje. Bet visa kita, na, kas moteris priedas e, buvo suvokiamas prie vyro. Tai šiaip ir Napoleono kodekse ten parašyta, kad moteris turi sekti vyrą, seka ten tą vyrą, turbūt taip šiais laikais žinutės skaita, kam, kam vyras rašo. O Rusijai tai, tai tiesioginė prasme moteris be vyro priežiūros negali egzistuoti. Ar ji būtų mergaitė ir ištekėjusi moteris ar našlė, visada paskiriamas jai vyras globėjas ir be jo sutikimo ji neturi teisės nieko daryti. Nei pirkti, pirkti ką nors, nei parduoti, nei kur išvykti. E, jei, jei net ir dažniausiai dokumentų jokių neduoda. Prirašo prie jos tėvo ar vyro paso, kad štai yra tokia. Jeigu ji kažkur išvyko, jai turi būti raštiškas jos tų globėjų leidimas, kur ji čia taip išvykus yra. Jeigu jo neturi, na, pirmas policininkas sulaikys ir etapu, tai yra reštavęs, gražins į tą gyvenamą vietą, kur yra jos sutoktinis ar, ar, ar, ar, ar tėvas. Na, traktavimas toks kaip pusiau vaiko, pusiau psichiškai nesveiko žmogaus. Ne, net ir tokie dalykai, kad, sakykime, ir parduotuvė nupirko, Rusijos imperijoje moteriai galėjo e, baigtis įvairiai. Vyras galėjo atsisakyti sumokėti, galėjo gražinti ir prekę, sakyti, čia be mano leidimo įsigyta ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, 19 amžiaus pabaigoje, ypač tarp apsišvietusių ir išsilavinusių žmonių šito siaubo nebuvo, bet, bet e, visoj toj likusiai tam suomeniai Na, moteris pusiau vyro nusavybė, pusiau priedas prie vyro. Ir jos e, padėtį ir santykius su vyru apibrėžia tik vienas dalykas, tai yra kokį kraitį jie atnešė. Jie atnešė vyrui didelį kraitį, tai santykių geriau buvo labai neaštrinti, nes maža ką, gal po to dar mm, koks bažinytinis teismas išskirs ir reikės e, kraitį gražinti. O jeigu kraitis mažas, tai tada ten ta žmona... A, skaitykite Šemaitas apsakymus, ten, ten tų graudžių istorijų tokių prirašusi, kad kad, kad ką jau čia ir e, gražiau neparašysi ir nepasakysi. Tai prie visos tos nepatenkintų valstiečių masės reikėtų pridėti nepatenkintų moterų masę. Jos Rusijos imperijoje tai jautė ir matė, kaip gyvena čia, kaip gyvena Amerikoje, kaip gyvena Anglijoje. Apie pilietinės kokias teisės, balso teisę, užimti kokias nors pareigas valstybėje, ten net šnekų Rusijos imperijoje nebuvo. Nesuprastų, ko, ko, ko čia nori moteris. Negali tai būti. Tik tai po vasario revoliucijos ir bendrai tie revoliuciniai įvykiai 17, 18, 20 metų Lietuvoje tai yra ir, ir, ir moterų revoliucija. Jų išsivadavimas iš to, kas, kas e, buvo Rusijos imperija. Na, palikimas toks savotiškas – E, jau nuskambėjo inteligentijos mm, terminas, reikėtų keli žodžius pasakyti ir apie juos. Nes e, rytų Europą, ko gero, ir charakterizuoja inteligentijos socialinio sluoksnio atsiradimas, raida ir vystimasis. Vakarų Europoje mm, inteligentų buvo ir yra, bet jie dažniausiai, sakykime, arba meninė bohema tokia, alkoholio ir narkotikose prasmegę žmonės, arba kažkokie ten provincijos skurdžiai neaiškus degradavę elementai. Na, arba kaip įprasta, tai jeigu tu dirbi protiniu darbu, kadangi tavo e, pasirengimui jį dirbti reikia milžiniško laiko ir, ir finansinių mm, resursų, tai tu negali būti skurdus. Tiesiog, žmonių su aukštuoju visada mažiau negu be aukštojo ir mokytojas negali uh, Mm, uždirbti mažiau negu koks vežikas. Nes vežiko bet kuris mokytojas gali labai greitai pasidaryti. O vežikas mokytojų faktiškai niekada. Na, taip visam pasauliu daugiau mažiau yra, išskyrus rytų Europą. Čia tokie puikūs santykiai susiklostė, kad ir dabar tas pats išliko. E, dirbti mm, vairuotojų, statybininkų yra žymiai geriau negu profesoriumi ar, ar kokio nors ten chirurgo, gydytojų. Pelningiau. O susiklostė Rusijos imperijai. Ir kokiu būdu susiklostė. Kaip jau minėjau, Rusijos imperijoje gera buvo gyventi tik tai dvarininkam ir tik pasiturintiem dvarininkam. Jam visi keliai buvo atviri ir mokslai, ir karjera, ar, ar šiaip savo dvarę tvarkytis, mokesčiai nesmaugia. E, tas tai taip, bet nori, nenori, jau 19 amžiui reikėjo ir tų žmonių, kurie būtų išsilavinę ir darbus dirbtų. Gydytojai bent jau reikėjo. Reikėjo komunikacijų specialistų, reikėjo inžinierių, statybininkų, reikėjo tai ir kad ir tų pačių ten istorikų ir, ir menininkų ir, ir, ir dieve, laisvų profesijų žmonių, teisininkų, advokatų. Jų reikėjo, dvarininkai neužpildydavo jų, jų viso to esančio poreikio. Vietoj jų dažniausiai dirbdavo tie žmonės, kurie kilę iš žemesnių luomų, bet jie buvo išsilavinę Jie atsidurdavo iš kaimo, ištrūkdavo, atsidurdavo miestuose ir jie dažniausiai neužimdavo jokios apibrieštos socialinės padėties. Na, raznačincais juos vadindavo. Čin luomas, laipsnis greičiau ne luomas. Na, raznačincas tai iš visų va, tų laipsnių ir luomas su, su, sukrita žmonės. E, dėl savo išsilavinimo, jeigu universitetinį gaudavo, taip jie kaip ir dvarininkai, bet dvarų neturi užsijima kaip ir verslu kažkokiu, pardavinėja savo protą ir savo paslaugas, savo žinias, bet na, jie nepirkliai, jie, jie kapitalo daug neprikaupia, nesugeba. Į valdžią keliai, kaip minėjau, dėl jų ten kelmės dažniausiai yra uždari. Uždaryti ir uždaryti griežtai, niekur jie ypatingai nereikalinga. Visur sulindę bus dvarininkai. Miestiečio sūnų jų tarpė nėra ką veikti. Na ir atsiranda, atsiranda pirmas e, e, inteligento terminą panaudoja e, toksai ten Lenkų kilmės, bet rusai pagarsėjęs. Pagarsėjęs tuo, kad čia pirmas populiarus komercinis rašytojas, Fadėjas Bulgarinas toksai. Na, koks jis Fadėjas, jis Bulgarinas iš Lenkijos kilęs, Tadas Bulgarinas. Ir, ir, ir, ir, ir na, pagarsėjo savo konfliktai su Puškinu, ten, ten visokiais keistais kaltinimais dėl plagijato, dėl to, kad jisai šnipas caro, na, nei, nei šnipas, nei, nei ten plagijavo ką nors, bet Puškinas labai jo nekentė, tai, tai įėjo į istoriją kaip, kaip tokia tamsi asmenybė. Bet jisai pirmą kartą panaudojo tą inteligentijos terminą ir pamažu jisai įsigali iš pradžių literatūrai, o po to ir publicistikoje ir, ir galiausiai turbūt savo aukščiausią lygį pasiekia marksisto akise, kurie tiesiai šviesai pasako, kad inteligentija, na, klasė pilna vertė nėra taip kaip uh, proletariatas ar buržuazija, bet ji yra tarpklasis tarp, e, tarp klasius, tarp proletaro ir valstiečių. Na, palikime čia marksistų sąžiniai tokius pasvarstymus tarp proletaro ir valstiečių, tai man regis čia kažkokie e, klajojantis tie sezoniniai darbininkai tarp kaimo ir, ir miesto, o ne inteligentija. Tačiau Rusų literatūrai tas matosi, čia Turgenevo ypatingai, šiek Nekrasovo, kam rusai gyventi gali, gerą poemoje tai tie žmonės, kuriuos apibūdina kaip nereikalingi žmonės, jie neranda savo vietos gyvenime, jie neturi kaip įsitvirtinti, valstybė jų nereikia, luominė visuomenė, jie, jie rakštis kažkokia, ir jie skurdus, jie dažnai ligoti, jie nepatenkinti, jų likimas neaiškus, jie nesugeba sukurti kažkokiu normalių šeimų, o jeigu sukuria, tai tik tai šeimas grįstas bendromis idėjomis, net ne meilė ar kokiu seksualiniu ten, ten potraukiu. Na, tokie žmonės. Bus būsimi revoliucionieriai, būsimi teroristai. E, tas pats vyksta ir Lietuvoje, kaip, kaip Rusijos imperijos dalyje. Ir tie lietuvių inteligentija, na, pirmoji, kur duoda stipendijas, kad mokytųsi Maskvoje, va, daktaras Basanavičius, ten Algimantas Pietaris, jie iš karto auga kaip, kaip inteligentai radikalai. Taip, jie asmeniškai ten, duok dievė, nieko nenužudė, nors Pietari, kai įžeidė, tai jis ten su plaktuku kažkokiu ten savo studentą vos neužmušė, bent jau kesinosi. Basanavičius žmogus buvo solidus ir, ir galėjo žodžiu daug ką sutramdyti. Na ir šiaip, ten su, su lasda vaikščiodavo, kokioj Bulgarijoje ir revolveriu, ir ten baisiai didelį piktą šunį turėjo kad apsiginti, na, galėjo pakovoti ir ne tik raštu ir, ir slaptai. E, bet kaip bebūtų svarbu ne, ne išvaizda ir, ir veiksmai, o idėjos. Tai idėjos pas juos buvo tokios, kokios ir pas likusią rusų inteligentiją. Jie visi Europos mylėtojai, vakarų mylėtojai, iš Rusijos nieko nesitikė. Tiksliau, tikisi, kad vieną dieną caro valdžia žlugs ir ta diena ateis netaip ir ne už kalnų tą dieną. Ko nori? Nori bent jau konstitucinės monarchijos, nori, kad Rusija būtų federacija, ne, ne, ne šitokia gubernijų samplaika, nori sąžinės, politinių įsitikinimų laisvės. Kadangi tai neįmanoma pasiekti, dalies akimis išeitis viena – teroras. Sunaikinti carą – jo pakalikus, o tada, kai pamatys liaudis, kad štai va, ta diduomenė miršta ir žūna, tai jau eilinė liaudis, kai sukils, tai nušluos visus dvarininkus. Na, tam tikrą prasme, jeigu žiūrėti tai, kas nutiko 18 metais, na, Rusijoje gal panašiai ir, ir, ir, ir nutiko, bet čia tik tam tikrą prasme. Kiek Lietuvoje čia tos inteligentijos? Nedaug e, siunčiu iš karto uh, istoriko Vėbros veikalus, skaitykite, jisai ten labai tyrinėjęs, bandęs sociologiniais statistiniais metodais šį bei tą nuveikti. Na, kaip ten pavyko, tai pavyko, labai jau duomenis ne, neaiškus, čia irgi reikia vertinti, bet apie tendencijas galima kalbėti. Na, tai taip jau čia gavosi, kad Lietuvoje kaip čia tą Lietuvą be apibrėžus, inteligentų apie 2,3 procento. Na, tai yra žmonių, kurie užsima tom tokiom profesijom, protiniu darbu. Ai, dar reikėtų pridėti, o kasgi yra inteligentas, kas neinteligentas. Nes ne šiaip tai, žinot, su akiniais ir skrybelė, dar su barzda, tai jau kaip ir inteligentas. Jeigu, o, jeigu rankomis, ten, ten, nežinau, cepelinus valgo, tai jau vargu, ar jis inteligentas. E, ne, ne, neišvaizdo esmė. E, tai turi būti žmogus, kuris dirba protinį darbą, mm, e, turi Čia mūsų filosofo Šalkauskio nuomonė. E, turi jisai užsiimti, tarnauti visuomeniai, e, bent kažkur, bent kažkokiai sferoj, negaudamas už tai jokios asmeninės naudos ir atlyginimo. Na, nu, toks labai paprastas apibrėžimas. Čia vėlgi reikėtų nepainioti su labdarystėm ir visokiam savanorystėm. Tai neinteligentiškumo požymis, net jeigu ir protinį darbą dirba, savo profesinį. Jeigu tu esi gydytojas ir, ir gydai nemokamai skurdžių žmonės, tu, tu esi inteligentas. Jeigu tu esi, nežinau, mokytojas, bet dar užsiemi politinę veiklą, uh, negaudamas, nesitikėdamas, kad tave ten kažkur išrinks paskirs, tu taip pat esi inteligentas. Je, jei tu, nežinau, ten, ten dvaro valdytojas, bet rašai laikrašius, negaudamas honoraro, O kokį ten honorarą 20 amžiaus pradžioj galėjo mokėti? Jokio, greičiau tik pavojus kyla. Tu taip pat esi inteligentas. Ir nebūtina net kažkokį formalų išsilavinimą turėti, aukštojo mokslo ar gimnazijos diplomą. Na, svarbu, kad tu visą gyvenimą užsijimtum savišvietą domėtums kažkuo daugiau negu tik tai fiziologinių poreikių patenkinimas, na, va, inteligentų ir, ir būsi. Tai Lietuvoje gerai, 2,3 procento. Tai netgi mažiau negu Rusijai. Rusijai, kaip minėjau, kas ketvirtas e, raštingas, bet Rusijai tų tokių inteligentų 2,7 procento. Na, tai čia nieko gero nesako ne tiek apie Lietuvą, nes Lietuva visgi engiama ir čia stengiamasi, kad nebūtų daug čia visokios šviesuomenės. Čia nieko gero nesako apie pačią Rusiją. 2,3 e, ir 2,7 procento, tam tikrą prasme čia sociologinės paklaidos ribose. E, tai baisoka, nes šiaip vakarų Europose tų žmonių, kurie užsima e, laisvom profesijom visokiausiam intelektualiniam nuo keliolikos iki keliasdešimt procentų, nuo dvylikos, penkiolikos iki dvidešimties o kai kuriuose ir daugiau. Mm, žiūrint, viskas priklauso nuo, nuo valstybės pobūdžio ir, ir jos ekonominio tipo. E, Viebra taip pat pabandė išskirti tuos inteligentus, kurie buvo aktyvus. Tai yra tie, kurie, na kaip tą aktyvumą apibrėžia, tie, kurie vienai par kitaip dalyvavo ne, nelegalioj spaudoj Lietuvė, arba ir legalioj. Tai jis aptiko apie 6 tūkstančius e, tokių žmonių, uh, Na ir atliko tam tikrą analizę. Na, paaiškėjo toks įdomus lietuvių inteligentijos e, veidas. Pagrindinė profesija tarp inteligentų – dvasininkai, kunigai. Na, ir valstiečiam prestižas savotiškas, jeigu sunus kunigu tampa vienas iš sunų. Na, ir, ir tie kunigai, jie arti liaudės, jie ne hierarchai, ne viskupai čia kokie, jie dažniausiai net ne klebonai ten, ten. Šiaip, klebono pagalbininką, jeigu taip galima išsireikšti, arba iš viso savo vietos nerandantis, kaip koks e, Juozas Tumas Vaižgantas. Antra didelė grupė e, ir didžiausia grupė tai gydytojai. Su medicina susiję, nebūtinai konkrečiai daktaras, ten, ten gali felčeris būti, e, koks akušeris ar, ar iš viso veterinorius, bet jų jie. Yeah E, trečia kategorija, e, tai inteligentai, kaip čia pasakiau, susiję mm, su na, mokslu ir menu. Na, tokie, kurie jau visai ten į jokius luomus neįtelpa. Ketvirtoji su teisė, teisės paslaugom arba teisinį išsilavinimą turinti žmonės – Ir tik penktoj vietoj bus tie, kuriuos galima įvardinti kaip, kaip ūkininkus mm, ar, ar kažkaip susijusius su ekonomika, pinigų gamyba, su kapitalizmu. Valdininkų iš viso, jeigu atmesti ten vieną kitą mokytoją, vieną kitą raštininką, galima sakyti, tarp lietuvių inteligentų, aktyvių inteligentų nėra nėra mm, aristokratų tokių tikrąją prasme, kad ir labai turtingas, ir lietuvis, ir, ir aktyvus. Gali būti, na, prasišvilpusių ten, ten bajoro koks palikuonis, tokių gali būti, bet labai nedaug. Ir jeigu palygint šitokią mūsų inteligentiją su, sakykime, kad ir Lenkijos, o jau nekalbu Skandinavija, Vokietija, Tai iš tiesų mes čia atrodom labai labai keistokai, savotiškai atrodom. Dažniausiai tais politinės lyderiais būna, taip, gali iš e, apačios kilę žmonės socialinio dugno, e, gali iš viso kokių marginalų atstovai būti. Bet, na, pagrindiniai lyderiai vis tiek, jie atstovaus viduriniai sluoksnį, bus kažkokie ten tokie mm, žmonės, kuriam pavyko pinigų užsidirbti, Lietuvoje greičiau jau atvirkščiai politiniai aktyvistai tie, kurie nenori pinigų užsidirbti, kuriem nepavyko, nu, arba kurie negali jų užsidirbti, kurie ne, beveik nieko neturi, išskyrus šviesą perspektyvą, kurie neįsitvirtinę nei toj visuomeniai, nei ekonomikoje, nei, nei tam gyvenime. Ir jeigu žiūrėti partijų raidą, na, socialdemokratinių, ar tokių tautinių, ūkinių, Danijoje kokioje, Tai ten matysim, kad demokratai iškovojo būtent tie pasiturintis kaimo e, fermeriai, kurie gana apsišvietė, jie, jiem e, absolutizmo jokių nereikia, jiem visiškai gerai demokratinė respublika ir jie išlėto per rinkimus e, pasiekia to, ko nori, be didelių revoliucijų ir ten masinių terorų ir žmogžudyšių. Rusijai tai neįmanoma. Evoliucija nevyksta politinė. O tie, kurie kovoja prieš sistemą, prieš valdžią, prie, prieš e, caro patvaldystę ir vienvaldystę, tie iš tokio socialinio sluoksnio. Tokia čia ta mūsų inteligentija, kad arba religiniai, na, duok dievę, jeigu iš viso kuo tikintis fanatikai, čia turiu galvoj dvasininkiją, arba žmonės, kurie gali labai lengvai paimti dinamitą ir numesti kokiam carui po kojam. Taip beje ir, ir nutiko. Aleksandrą antrąjį 13 kartų rusų teroristai bandė nužudyti, o nužudė jį galų gale iš Belustoko mm, Baltstogės apylinkių kilusio tėvo sukilime dalyvavo, buvo priverstas giliau į Rusiją pabėgti. Tai va jo sunus Grinevickis, kuris tarptų rusų teroristų keistai atrodė. Jisai sakė, kad e, saugo savo nekaltybę savo nuotakai, jis yra katalikas, Na, nu, tarp tų tenai laisvamanių išskirtinis žmogus buvo. Vien jau kaip teroristo pavardė, e, slaptažodis, slapyvardis. Apie žmogų daug ką pasako, tai jo slapyvardis buvo katinėlis. Ko tik. Tai va, tas katinėlis, e, kai 13 kartą dar nepavyko caro susprogdinti, e, jo karietą tik tai sudraskė. Mm, caras išlipęs ten, ten žvalgėsi, e, žiūrėjo sužeistas, pagautą tą pirmą nepavykusį sprogdintą. Ta jis ramiai priejo ir tieškė bombą savo ir carui po kojam. Ir pat žuvo ir, ir, ir carui kojas nutraukė ir jis, ir jis numirė. E, bet e, šiaip, nepaisant savo radikalumą, visgi tie lietuvių tautinio atgimimo veikėjai tiesioginį terorą nebuvo linkę, ne, nematė prasmės. Na, nu, kas iš to vieną carą susprogdins, greitai kitas taps. Jų visą giminę išnaikinsim, tai atsiras iš užsienio atvažiuos. Nušausim e, gubernatorių ir ką? Atsiūs dar baisesnį. Tai, o jo labiau, kad lietuvių čia tie du milijonai Na taip, jokaujant, tai taip, tai reikia kiekvienam lietuviui po dešimt rusų nu, nušauti, kaip tik, taip sakant, dvi detuvės šautuvai ir karą mes laimėsime. Ne, kitokių klėdesių nenusirito, smurto nepiknaudžiavo, ypatingai be, be reikalo ir ypatingai tik tam, kad pasirodyt, jog smurtaut galime. Ir šiuo požiūriu, ko gero, lietuvių tautinio atgimimo veikėjai buvo geresniais politikais nei kad jų amžininkai Rusijoje arba Lenkijoje. Na, prisiminkit Pilsudskį ir jo ten tą bežionių geležinkelio bežionių stotyje geležinkelio apiplėšimą ar, ar teroro ten aktus. Pilsudskio brolį ir, ir, ir, ir nuteisė buvo už tai, kad jis su Lenino broliu Aleksandrą III susprogdinti ruošėsi, pagavo. Na, ten toks šioks toks pėtsakas, čia nukrypstant nuo temos, buvo ir su Lietuva. E, truputį padėjo įsigyti sprogmenų Lietuvo, lietuviai. Na, po to truputį slapstė ten tuos teroristus. Na, bet čia, taip sakant, smulkmenas su jais. Pavadinti pilnaverčią teroro, teroristinę veiklą neišeina. Beje, ta tokia va, lietuvių inteligentija keista, ne, netradicinė švelniai tariant, e, ji iš dalies atspindėjo ir socialinį mm, Lietuvos veidą. Nes, e, o pažiūrėkime, kasgi buvo 20 amžiaus pradžioje. Na, Lietuvoje viso gyventojų čia dabartiniam daugiau mažiau sienam, buvo apie 2 milijonus 700 tūkstančių. Man atrodo ir dabar greitai tiek, tiek, tiek čia mūsų bus, jeigu migracija nesulėties. Lietuviai iš jų e, buvo apie milijoną šešišimtus, plus dar e, po porą, ne porą, kur jau čia porą, mažiausiai pusę milijono lietuvių už Lietuvos ribų gyveno. Bet, e, sakykime, apie 60 procentų tų Lietuvos gyventojų buvo, na, grini lietuviai. Rusų Čia vėl kaip skaičiuoti, jeigu su gudais, tai 14 procentų, be gudų e, apie 5 procentus. Neipatingai daug. Kalbėt, kad čia mm, daug šansų turėjo surusinti, fizinė prasme buvo gana sunku. Likę gyventojai mm, Lenkai, sulenkėję, tuteišikai, kaip čia tik norit, daugiau, daugiau jų, aišku, rytų Lietuvoje ir pietų Lietuvoje. Mm. Kauno gubernija kiek mažiau, vartotojų. Na ir mm, keliolika procentų, čia vėl skirtingose regionuose, nuo 13 iki 18 e, sudarė žydai. E, Lietuvoje buvo labai daug, čia vienas iš tankiausių žydų kaip gyventojų e, procentų visoje tuometinėje Europoje. Miestuose iš tų dviejų su dviejų su... Na, dešimtadalis, mažiau truputį nei dešimtadalis gyventojų. Bet čia kalbu apie pastoviai gyvenančius, ne apie tuos migruojančius tarp miesto ir kaimo. Jeigu, jeigu taip, čia tų miestiečių e, būt, būtų daugiau, bent jau 15, gal 18 procentų. Na tai gerai, sakykime, tūkstantis, e, atsiprašau, ne tūkstantis, o 194 tūkstančiai miestiečių, e, o kiek iš jų žydų, ogi 139. Na, kitaip tariant, miestuose ir miesteliuose nežydai sudaro, na, penktadalio iki trečdalio viso labo gyventojų. Porą miestelių Lietuvoje, Lietuvoje, na, tiksliau kokie ten miesteliai, bažnytkaimiai. Bet visur kitur jie yra ir, ir, ir jie pagrindiniai hm, urbanizacijos didveriai Lietuvoje, jeigu taip galima. E, e, tai. e, tarp įvairiausių kategorijų lietuvių kariuomeniai ir kariniai tarnybai 2,2 procento iš visų kariškių. Čia ne, ne Rusijos imperijos, o Lietuvos. Kodėl iš viso jų tiek yra? Reikalas tame, kad ir Rusijos kariuomenė karininkais ar puskarininkais gali tarnauti tie lietuviai, kurie nėra katalikais. O tokių Lietuvoje buvo, tai luteronai ir, ir kalvinistai. Na ir tiesą sakant, vėliau, kai Lietuva atsikūrė, tai kariuomenės ar, ar kariuomenės vada Žukauskas, ar ten koks Putvis Putvinskis, uh, ar e, lietuviai ir sušaudytas Klešinskis, e, jie arba rusai, ar, arba protestantai. Na, rusai stačiatikai arba protestantai, kad ir su Lietuva susiję. Lietuvių baigusių generalinį štabo akademiją rusai tikrų katalikų tiesiog nėra. Čia viena iš e, atsikuriančios Lietuvos bėdų, kad mes profesionalų kariškių beveik neturim. Fronto tokių laipsnių gavosi buvo, tų, tų buvo per pirmą pasaulinį. Prašau bet vadų normalių nėra. Švietime, čia mokytojų įvairaus lygio, lietuviai sudaro tarp visų mokytojų 9,8 procento ir tai čia daugiausiai užnemunės dėka. Tarp valdininkų lietuvių 21 procentas, bet visi jie žemo lygio, ten, na, žemutinė biurokratija, tie, kurių reikia, kad bendrauti su valstiečiais. Jų kitaip tariant, labai ir labai mažai. E, tarp priekybininkų parduotuvėlių dažniausiai e, turėtojų, krautuvėlių ar kromininkų nešiojančių, e, prekių išnešiotojų. Lietuvių 5,5 procento. Beveik nieko. Nemėgsta lietuviai prekiauti, ar nemoka, ar kapitalo neturi. O už tai e, yra tauta, kuri mėgsta ir, ir, ir sugeba prekiauti. Tai be abejo žydai ir jie tarp prekybininkų, e, visų prekybininkų 84 procentus sudarė. Įmonės, e, nes galų gale ir, ir ypač šeštais metais Rusijos administracija sušvelnina spaudimą ir priežiūrą reglamentavimo, tuo pačiu ir kišininkiavimą ekonominiai veiklai. Tai tarp įmonių savininkų lietuvių turi tik tai 4 procentus įmonių. Ir tai, jeigu ten atmetus viliai iš dirbtuvės visokias, kas tai per įmonės? Bet siuvėjai, siuvėjai, na, žmonės, kurie greičiau amatininkai negu fabrikantai. Tiesa ir tos įmonės, ir lietuvių, ir nelietuvių, jeigu, o kiekgi, na, įmonė atrodo, skamba gražiai, kiekgi tenai darbuotojų turi. Na, vyraujantis bus nuo 5 iki 8, labai reta, kuri turi daugiau negu 10, apie šimtus darbininkų kažkokiam fabrike. Čia tai galima kalbėti apie užsienio kapitalo kokias nors stambes įmonės. Mm, ale Tilmansų fabrikus ir fabrikėlius Kaune. O štai tarp e, valstiečių Lietuvoje gyvenančių lietuvių 93,6 e, procentai. Na, Lenkai ar sulenkėjai iš dalies buvo teisūs, sakydami, kad kaip, kaip lietuvis, tai, tai taip Hamas. Na, Hamais valstiečius vadinu. Deja ar nedeja taip ir buvo. Kalbėti apie pilną tokią mm, lietuvių visuomenę, kuri susideda iš visų socialinių sluoksnių, 20 amžiaus mm, pirmoj pusėje buvo labai sunku. Tas įvyksta, bet įvyksta tik tai ketvirtajam 20 amžiaus dešimtmetį, kuomet lietuviai užpildo visus socialinius sluoksnius daugiau mažiau proporcingai. Be abejo, auga, išlieto auga pramonė, bet gerai, įmonių savininkų 4 procentai, o štai pramonėje lietuviai, kurie sudaro absoliučią daugumą mm, šitoj teritorijai. Pramonėje lietuviai 23 procentai. Ketvirtis pramonė dirbančių yra lietuviai, E, sugeba dirbti, nieko čia, ne, ne, ne, ne iš džiunglių išėję. Bet kas jie tokie, jeigu pažiūrėti, tie 23 procentai beveik visais atvejais tai yra paprasti, na, paprasti, nepaprasti, kvalifikuoti ar mažiau kvalifikuoti darbininkai. Aukštesnio lygio, ten meistrai, inžinieriai ar, ar inžinierių funkcijas atliekančių, tokių faktiškai lietuvių beveik ir nėra. Na, tai bandant apibendrinti, kągi mes čia tokio matom. Matome valstiečių masę, gyvenančią Lietuvoje gana prastai ir, ir vis e, laikui bėgant e, blogiau besijaučiančią. Dirbamos žemės nedidėjo, gyventojų skaičius auga ir migracija tą, tą labai menkai kupiruoja. Tie valstiečiai yra gana skurdus, į miestus skverbimasis vyksta labai lietai, na, 4 procentai įmonių savininkų, 5,5 procento parduotuvių, mažiau negu kas ketvirtas darbininkas lietuvis miestuose. Jie, švelniai tariant, nepatenkinti. Ir vaizdas tos Lietuvos, jeigu naudoti metaforas, tai jau mano paminėtas laukiniai Rusijos imperijos vakarai. Miestai kaip tvirtovės, rusifikacijos centrai, juose lietuvių gyvena labai mažai, o už tai aplinkose, miškuose, laukuose ir pelkėse lietuviai ir vien tik lietuviai. Lietuviai katalikai, skurdus, žeminami, bet jie nepratė, kad juos žemintų. Turinti savo nuomonę ir, taip sakant, laukiantis progos, kaip savo būklę pakeisti. Ir jau jų tarpe atsiranda tie žmonės, kuriuos galima pavadinti tų va, tokių lietuvių laukinių vakarų vadais. Mano minėta lietuviškoji inteligentija. Ar e, tokia būklė galėjo išlikti amžinai, ar Rusijos imperija sulauks 21 amžiaus, ar kada nors Lietuvoje bus sukurta nepriklausoma valstybė. Jeigu to nežinote, gal meskite istorijos studijas, na, jeigu kažką žinote, tai tada apie tai pasikalbėsime sekančią paskaitą. Dėkoju visiems uždėmesi.